Lakini katika akhera hana fungu. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم Au hao wana miungu ya kishirikina waliowatungia dini asiyoitolea idhini Mwenyezi Mungu na lao lisingekuwako neno la kupambanua basi wangelikatiwa hukumu baina yao na hakika wenye kudhulumu watapata adhabu chungu. Tara dhalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim amanu wa amilu salihati fi rawdati ljannati lahum ma yashauna inda rabbihim. Dhalika huwa alfadlul kabir. Utawaona hao madhalimu wanavyokuwa na hofu kwa sababu ya walioyachuma nayo yatawafika tu. Na walioamini na wakatenda mema watakuwamo katika mabustani ya peponi. Humo watapata wayatakayo kwa Mola wao mlezi. Hiyo ndiyo fadhila kubwa. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور Hayo ndiyo aliowabashiria Mwenyezi Mungu waja wake walioamini na wakatenda mema. Sema, sikuombeni malipo yoyote kwenu ila mapenzi katika kujikurubisha. Na anayefanya wema tutamzidishia wema. Hakika Mwenyezi Mungu ni msamehevu mwenye shukrani. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور Ati wanasema, amemzulia Mwenyezi Mungu uongo, Mwenyezi Mungu akipenda atapiga muhuri juu ya moyo wako. Na Mwenyezi Mungu anaufuta upotofu na anaithibitisha haki kwa maneno yake. Hakika yeye anayajua yaliyomo vifuani. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون Naye ndiye anayepokea toba kwa waja wake na anasamehe makosa na anayajua mnayoyatenda. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد Na anawaitikia wanaoamini na wakatenda mema na anawazidishia fadhila zake na makafiri watakuwa na adhabu chungu. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angeliwakunjulia riziki waja wake, basi bila shaka wangelipanda kiburi katika dunia. lakini anaiteremsha kwa kipimo akitakacho hakika yeye anawajua vyema waja wake na anawaona wa huwa alladhi yunazzilu alghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa alwaliyul hamid naye ndiye anaiteremsha mvua baada ya wao kushakata tamaa na hueneza rehema yake naye ndiye mlinzi mwenye kuhimidiwa wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wama batha fihima min dabba wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir na katika ishara zake ni kuumba mbingu na ardhi na wanyama aliowaeneza naye ni mwenye uweza wa kuwakusanya apendapo. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Mwenye kutaka kulipwa kwa amali yake thawabu za akhera talipwa mara mbili ujira wake na mwenye kutaka kwa amali yake starehe ya dunia tu, basi tutampa fungu lake hilo, na huku akhera hata kuona fungu lolote la thawabu. Kwani wao wanao miungu waliowatungia dini nyingine asiyoamrisha Mwenyezi Mungu hayakuwa hayo na lau halikwisha tangulia agano la kuakhirisha hukumu mpaka siku ya kiyama basi bila shaka pangelihukumiwa baina ya makafiri na waumini hapa hapa duniani na hakika waliojidhulumu nafsi zao kwa ukafiri watapata adhabu yenye machungu makali. Ewe unayesemezwa utawaona siku ya kiyama hao waliojidhulumu nafsi zao kwa ushirikina wamo katika hofu kuogopa malipo ya ushirikina wao nayo yatawateremkia tu hapana hivi wala hivi na utawaona wenye kuamini na wakatenda mema wamestarehe katika muhalimu mzuri kabisa katika pepo humo watapata neema wazitamaniazo kwa Mola wao mlezi. Hayo ndiyo malipo makubwa na ndiyo fadhila kubwa ya kutarajiwa. Hiyo fadhila kubwa ndiyo ambayo Mwenyezi Mungu amewabashiria waja wake waumini watifu Ewe mtume, sema mimi sitaki kwenu ujira kwa kufikisha ujumbe isipokuwa mumpende Mwenyezi Mungu na mtume wake katika kujikurubisha kwenu kwake yeye subhanahu kwa vitendo vyema. Na mwenye kutenda utiifu Mwenyezi Mungu atampa ujira mara mbili. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkunjufu wa maghfira kwa wenye madhambi, ni mwenye shukrani kwa waja wake wenye vitendo vyema. Je, makafiri wanasema Muhammadi anamzulia uongo Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu akipenda atakufungia moyo wako usubiri maudhi yao na tuhuma yao kuwa unamzulia Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ataondoa na ataushinda ukafiri na ataupangu Uislamu na ataudhihirisha kwa wahi aliyomteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwani yeye Mwenyezi Mungu anajua yote yaliyomo ndani ya nyoyo zenu nyote ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kupokea toba kwa watu wanaomtii hata kwa makosa yaliyo zaidi kuliko yale wanayoombea toba. Na yeye ndiye anayesamehe madhambi yote isipokuwa shirki kwa kufadhili na kurehemu na anayajua myatendayo ikiwa ya kheri au shari. Na huwaitikia waumini kwa wanaoyaomba na huwazidishia juu ya hayo wanaoyaomba. Na makafiri watapata adhabu yenye kufikia ukomo wa ukali na uchungu. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angeliwakunjulia waja wake wote kama watakavyo basi bila shaka wangelipanda kiburi katika ardhi wakafanya dhulma. Lakini Mwenyezi Mungu mkunjulia riziki ya mtakaye na humdhikisha mtakaye kwa mujibu wa hikma yake. Hakika Mwenyezi Mungu anayajua vyema mambo yote ya waja wake ya siri na dhahiri. Basi yeye humkadiria kila mmoja kwa linalomsilihi kwa mujibu wa hikma yake. Na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayeteremsha mvua inayowaokoa na ukame baada ya kushakata tamaa na kuzidi kiangazi kuwa ni rehma kwa waja wake. Na yeye hueneza baraka za mvua katika mimea na miti ya matunda na wanyama na nyanda na milima. Na yeye peke yake ndiye mwenye madaraka ya kuyapanga mambo yote ya waja wake na ndiye wa kuhimidiwa kwa neema zake na vitendo vyake vyote. Na katika dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu kuumba atakacho ni kukumba mbingu na ardhi kwa nidhamu iliyopangwa na kuumbwa vilivyotenganishwa humo na kuelezwa wanyama wanaonekana na wengineo. Na Mwenyezi Mungu aliyehakikisha uweza wake kwa kuumba hivyo vilivyotajwa ni muweza kwa kusanya wote katika wakati au utakao fufulia kwa ajili ya malipo.